за що ви боретесь, не пойму, сказав один, коли ми выезжали з воріт. Люди учатся, работают, устраивают свою личную жизнь. Кстати, прокурор просил для вас 12 лет. Я розреготався. Ні, це справді був дешевий прийом. Слухайте, хлопці, сказав я, що ви мені голову морочите? У вас там що? Тройка, особое совещание. Вони позамовкали. Короче, озвався перший. Ви должны дать расписку. Мол, так и так, поняв свои заблуждения, отправляюсь выполнять интернациональный долг. Не дурійте, буркнув я. Такої розписки я вам не дам. Послушайте, здувався другий. Вы что же, действительно хотите в тюрьму? Да вы да вы и так полжизни себе поломали. Впрочем, дьявол його знає, озвався перший, перемикаючи швидкість. А может, он больной человек? Вон у него какие глаза. Послушай, да это же клиническая картина. Это как его? Шизофрении. Ничего, сказал другой, ничего. Полежит в Павловской, полечится. Я вражено зиркав то на одного, то на другого. Два місяці тому цих балачок і близько не було чути. А вот старлей Соловьев из военкомата озвався перший. Так он нам пожаловался на вас. А, такой-то, говорит, знаю. Я его сволочь, каких мало. Представьте, говорит, такой педерас украл у меня пистолет с кобурой. Ну, не повірив я. А мы, — подхопил другие. «Сразу и не поверили». «Да что вы, товарищ старший лейтенант, он не такой, мы его знаем». «Нет, — говорит, — нет, украл. Я его запомнил». Та це якийсь сон рябої кобили, вигукнув я. Вот-вот, сказав перший, наглядаючи за моєю реакцією в зеркало. Іменно. Вони були задоволені. Одних аж віяло поблажливістю. Вони прокинулися у своїх затишних квартирках, викупалися, поголилися, смачно поснідали в колі родин і поїхали мене брати. А тут виявилося, що я ще і полегшив їм життя. Я позбавив їх усяких клопотів, бо самохід попросився на війну. Полегшувати їм роботу було не в моїх правилах. Я просто хотів побачити світу. Адже я і поняття не мав, що це таке Афганістан, і уявити собі не міг, що це таке партизанська війна, та ще й з мусульманами, та ще й у світі, який досі живе у середньовіччі. Я просто забах нових вражень, а смерти, смерти я тоді не боявся. А певно, поки не потрапиш під обстріл та не почуєш, як ріже повітря куля, котра мчить із швидкістю 900 метрів за секунду. Тім за тих часів я багато чого не знав, як і то, що людину можуть спіткати далеко гірші речі, ніж смерть. А так вони всі були задоволені. Всі кивали головами і казали, що воно, безперечно, піде мені на користь. І ті двоє упиряк, і моя рідня, котрій через мене проходу в селі не давали, і навіть дівчина, яка, здається, любила мене і єдина з поміж усіх відчувала, що я починаю віддалятись. Попереду закрутилася Веремія. Я відштовхнув якогось літнього добродія і стрибнув на тротуар. Хтось червонолиций щосили стосунув мене в плече. Я впіймав ту руку в замок і шарпонув, вивертаючи, а ліворуч наді мною злетів замашний гумовий кий. Але здоровий, як кінь чолов'яга, котрий виринув праворуч, видер того кия і скільки сили загилив його власника по голові. Натовп на мент розпавсь у прогалині майнуло лице Малевича. Якісь добродії в сірих плащах і капелюхах боронили його од наших командос я скалічив іще двох суб'єктів, котрі чомусь забагли провалити мені довбешку. Згори на повній швидкості вже скочувалось авто. Коло пам'ятника барабаш, хекаючи, добивав якогось лобура. Тепер довкруг були тільки люди тартару.